Ұмы Абдулла хиджреті. Мен сордым. Сіз қандақ хиджрет қылып шыққан? Бұл қыз аңлап көзіге ыссық яш алды да сөзләшке башылды. Менің хиджрет қылышымға шәһид болып кеткен акам сәбәпчі болған. Мана бұл акамның хиджрет қылып йұртын айырылғаныға 5 жыл болды. Акамайны чағда диярымыз мусулманларның кафирлар тарафетін тартып атқан зұлым ва хорлыкларын көріп, мусулманлар тәқдірдің қаттық ішінған. Бу ішлардың азапланып, мусулманларга чыгыш олы қайарды деген соваларыны өзігі қой бүргіні дә өзудің яше кичек устазның хеджерет тоғырсы да іліп барған дәуетін аңлап, хеджерет қылышыны қалбігі пүккен. Өзіңіз білесіз, жанып тәрептіке дехқаларының қанчылық иқтызаты бар. Акамның хеджірет қылмақчы болғанын әтрафымыздығы мусульманлар аңлап, пул үйгіш қылып, 40-50 мың үйенде қылып берді. Аллаһ олардың разы болсын. Айна чағда әтті аяллардың тартып яны қылышқан. Бір аял қайрындышымыз 500 үйен, яны бір аял қайрындышымыз 1000 үйен. Шында қылып, Акам паспорт пүттіріп, қорылыны атқан мусульманларды хорлықтан құтылырышқа бір кішілік төхпі қошышыны ниет қылып, Афғанистанға шығып кетті. akam chiqib ketgandan keyin bizni hijrat qilishga ko'p da'vat qildi. Oxir men bilan bir tuqqan hadam hijrat qilib chiqdik. Men akamni bakmi yaxshi ko'ratdim. Akammi menga bak amroq edi. Uzun yil ayrilgan aka bilan ko'rishishga bakmi intizor edim. Afsus, akam men chiqishdan 4 oy burun shahid bo'lib ketibdi. Amal yo'q. Akam bilan jannatda ko'rishishni umid qilib, Allohdan o'zimga sabr tilab o'ltirdim. Лекен мен қиналған мәселе өйдікілерге акамның шехидлікен қандақ білдіріш мәселесі болды. Дәсләпті өйдікілердің үшірін тұтып ердім. Бәлкім апамның көңілі түйіп қалды ма, маңа болды балам, үшірмай қойың, ақыңыз чоқым шехид болып кетті, мен сәбір қылымен, сіз мі көп сәбір қылың, сіздер білен бұ дүниеде көріш мүмкін болмайдыған оқшайды, Аллах халысы жәннете көршерміз, деді. garchi ko'nglim to'limi buzilgan bo'lsimu opamga tasalli berib dedim opa sizmi ko'p sabr qiling alloh o'zi yaxshi ko'rgan kishini shahidlikka erishtiradi ekan akam allohga yaratdi ekan shahidlikka erishibdi opa bizga bergan sutingizga rozi bo'ling xizmatingizni qila olmadik. nima degan esil kishilar nima degan esil ona ha bizning onalarimiz bo'lsa faqat bizning bu dunyoligimizni ko'zlab bizni barliq kuchi bilan do'zaxga ittirayotganini o'zimiz sezmaydi. Alloh bizga sabrchan, bolalarini haq ustida tarbiyalaguvchi onalarni ko'plab ata qilg'ay. Amin. Biz uchun bolalarini allay beshikka selib, non qapq qilib tarbiyalab chiqquchi onalar zimin to'shquchi bo'lg'unidan az bo'lsa-mu bolalarini haq ustida tarbiyalab, haqqa otag'uchi onalar afzaldir. Bu qiz so'zni davomlashtirib mundaq dedi. biz hijrat qilishga tayyorlanganda bizda hech qanday iqtisod yo'q edi. iqtisodimizni akam bu tarafdan, atrofimizdagi qarindoshlar u tarafdan biraqli kuch chiqarib tayyorlab berdi. Men va bir tuqqan hadam yana uch kichik bola hammamizning pasport bijirishimizga 50 ming yuan ketdi. Biz hech qanday til va yo'l bilmagandan keyin kuchimizni faqat pulg'ili zo'rladik. Uydagilar faqat yenimga 300 yevalla sala Biz ehtiyot uchun Xitoyning ma'lum shaharidan ma'lum bir davlatga, uningdan oxirgi manzilimizga uchmoqchi bo'lib, Xitoyning ma'lum yeriga keldik. Aeroplan biletini hal qilib bo'la olmay, oldi keyni bo'lib bir haftadek u yerda turib qoldik. Biz hech qandaq til bilmaymiz. Bizning qo'limizdan keladigini pul xajlab va yolvorishli bo'pti. bilet hal qilish va aeroplanga chiqib olish uchun oz qiyinchiliklarga yo'liqmadik. Oxiri Allohning yo'l berishi bilan aeroplanga chiqib oldik. U chaqda yenimizda hech qanday pul qolmagan bo'lsa-mu, bizdagi xoshallikni hargizmi tasavvur qila olmaysiz. Men hayron bo'lib so'radim. Nima? Yeninglarda qat'iy iqtisod yo'qmidi? Sizlar manzilga yetib olsak, yaxshi turmush bizni kutib turdi deb o'ylaganmi? u qizning qapoqlari turilib ketdi astag'firulloh biz vatandan faqat jihod maydonini ko'zlab chiqqan bayashat yashashni asli xiyolimizga keltirmaganmiz biz vatanda mujohidlarning yeydigan tamoqi faqat yangi yo'li deb anglagan biz atimizni allohga topshirdik rost gapni aytsam biz palani davlatga yetib olsak amal bo'lmaganda tilamchilik qilib bo'lsinmi manzilga berib olish o'yida bo'lgan Biz shu vaqtiga ulgurib, faloni davlatga yetib keldik. Ikki ayol, uch kichik bola titrab yurib, boshqalar nimish qilsa shundoq qilib, boradigan manzilimizning vizasini qo'yib berarmikin degan umidda pasportimizni bersak, pasportimizni tortib olib, bizni ishxoniga elib kirdi. Ular bizga bir nimalarni deyishatdi. Biz bo'lsak, hech nimani tushunmay anvaqib o'ltiratdik. kech soat 5 bo'lganda bizni aeroplan zaliga elib kirdi. Biz manzilga yo'lga selib qo'ydigan bo'ldi deb xo'sh bo'lishdik. Kim bilsin, bizni aslida Xitoyning ma'lum shahariga yo'lga selib qo'ymoqchi ekan emasmi? Biz yig'izar qilishga boshladik. Biz biz attiganda u shahardan kelgan tursak, hargiz qaytmaymiz, manzilimizga boramiz dedik. Ular bizni ittirib baqdi, bir nimalarni so'zlab baqdi. kichik bolalar qo'rqib yig'lashga boshladi biz qat'iy chiqqili unimadik oxiri aeroplanmi ketdi hey u kunlarni o'ylasam yurakim jig'ildaydi qo'limizda iqtisod bo'lmaganlikdan bizda yig'lashdan boshqa nima amal bor deysiz bizni qaytirib ishxonaga akirib qo'ydi biz shu yig'lagancha kecha yig'lab chiqdik qo'limizda faqat qetib ketgan ikki tal non bo'lib uni ballarga bo'lib berdik bizning xiyolimizda faqat ana shu jihat maydoniga qandoq qilib yetib olish bo'lib, qo'rsoq masalasi nechinchi masala bo'lib qolgan edi. Tangmo otdi. Ishchilar ishga tushdi. Boshliqmo keldi. Boshliq ahvolimizni bilgandan keyin bizdan pul so'rabdi. Biz bo'lsak hech nimani tushunmay o'ltiribdik. Shuning bilan ular bizning butun yuk to'kdi. Bizdan pul chiqmaganini ko'rib, bizga ishorat orqali pulning ma'nisini çöndürdü. Biz maqsadni tushungandan keyin yenimizdagi barliq oltinlarimizni chiqarib, ularga yalvordik. Ular oltinlarimizni elib chiqib ketdi. Bir vaqtlarda bizga bir tamoq tizimligi tushirilgan daftarni ko'tirib kirdi. Qarasak, uningda beliq, cho'shqa va kalaning suratlari bor ekan. Biz beliqni tanladik. Tanlamaymi amal yo'qda. hisobda tuzuk bir narsa yemagili 2 kun bo'lib qolgan edi. Bir oz vaqtdan keyin ular beliq va boshqa nurg'un yemakliklarni ko'tirib kiribdi. Biz beliqdan boshqa narsalarga qo'l uzatmadik. Hatto ular ichish uchun akirgan sutni tiqib yurib, inimga berdim. Inim ostig'ini to'kib etdi. Kechda Shamga yaqin bizning manzilimizning aeroplaniga silib qo'ydi. Oxiri aeroplanga chiqdik. lekin bizdagi qon yig'ilgan qalb texi o'z o'rniga tushmagan edi. O'ylab baqmansiz. Demasimi hijrat qilaman deb qanchalik xarliqda qoldik. Hatta ko'chadagi biraylarga oltinlarimizni sunib, manzilimizga yo'lga selib qo'yishni o'tindik. Alloh hijratimizni qabul qilsin. Biz oxiri manzilga yetib oldik. Ko'rishishga chiqqanlar bilanmi mu ko'rishdik. Gerçi biz bütün yük taklarımızdan ayrılıp kalgan bolsak mı, bizdeki hoşallıkını demeyle koyun. düşün bilen toymu kıldım. Mana hazır iki yıl boldu. Şundak inek yaşavatımız. Biz bu hicret zamanına çıkkandın keyin harlanıp kalganımız yok. Başkalar koluğa karab kalganımız mı yok. Allah şunçilik aziz kılavatıdı. Hazır menin hayatımdaki birden bir arzuyum, Alloh menga nurg'un farzandlarni ado qilsa, hammasini islom yo'lida tarbiyalab, jihatga va Alloh yo'liga otsam, bo'lsa yo'ldoshim bilan birga shahid bo'la olgan bo'lsam, to'limi yaxshi bo'ladi. Navoda yo'ldoshimdan keyin qolsammi, mayli, uningga inshaalloh sabr qilaman dedi. Alhamdulillah, mening hijrat qilishim nima degan oson to'xtagan ha? Men tehi ikkilinib, ming tasda tavakkul qilib hijratga otlangan edim. bu qiz bo'lsa falon pulni hajlab yig'lab qoqshab yurib pastda bo'ziminda yashash fursatiga ega bo'pti emasmi حياة تقر الحراب فبئست حياة تقر الهوى